36 skirsnis. Beveik visada gali būti tikras, kad šitaip darantis žmogus yra arba labai geras, arba labai blogas. Suprantate, juokdamasis žmogus patekė savo paslapti dievui arba velniui, bet kuriuo atveju tai jo dvasinio gyvenimo išaiška. Na, o čia yra žmogus, kuris patekė savo juoką velniui, Jam nemotais, kad niekas nemato jo, juokintis, kad niekam net neleista sužinoti to juoko prasmeis. Juokas sutelpa pat savyje, jei jis ganėtinai piktybiškas ar pagėžingas. Bet apie ką jūs kalbate, nebeištvėrė Grandis. Kokiu žmogų turite galvoje? Tai yra, kurį žmogų? Kas tas nežinomasis, piktybiškai besijuokintis kartu su jo didenybė velniu? Tėvas Brauna šyptelėjo – Taip, tarė jis, čia tai bent juokas. Ir vėl įsivyravo tyla, tik šį kartą kažko pritvinkusi slogiai. Jį lyg apgaubė juos kaip prieblanda, kurį lietai grimzdo iš sambriškos į naktį. Aš domėjausi Masgreivų giminę, tarė jis, jie stiprus ir ilgamžiai, ir būčiau linkęs manyti, kad jums teks ilgokai palaukti tų pinigų. Mes beveik susitaikė su tą mintimi, atsakė advokatas, bet tai negali tęstis neribotą laiką. Senajam džentelmenui arti 80, nors jis ir žvaliai vaikštinėja, ir vietos žmonės šitame viešbutyje jokauja, kad netiki, jog jis apskritai mirs. Tėvas Braunas taiga pašoko, nors tai darydavo gana retai. Rankos liko atremtos į stalą, o jis palinko į priekį ir ryte rydamas bečiulė akimis. Štai kaip, šūktelėjus negarsiai, bet susijaudinės. Tai vienintelė problema, vienintelis realus kliuvinys, kaip jam numirti po galais, na kaip jam numirti? Tai ką jūs po galais norite pasakyti? Paklausė Grenbis. Aš noriu pasakyti, pasigirdo dvasininko balsas iš tamsėjančio kambario, kad žinau, kokį nusikaltimą padarė Džeimsas Masgreivas. Dvasininko tonas dvelkė tokiu lediniu šalčiu, kad Grenbis vos sulaikė drebulį. Jis išlemeno kokį. Tai iš tikrųjų buvo šlikščiausias nusikaltimas pasaulyje. Tarė tėvas Braunas – Bent jau daugelis visuomenių ir civilizacijų laikydavo jį tokiu. Nuo seniausių laikų gentyje ir kaime už jį skirdavo sunkiausią bausmę. Bet dabar aš žinau, kodėl jaunasis Masgreivas padarė tą nusikaltimą ir kaip jis jį padarė. Tai kągi jis padarė, paklausė advokatas. Jis nužudė tėvą, atsakė dvasininkas. Dabar atėjo eilė advokatui pakilti iš vietos ir suraukti antakius, bet juk jo tėvas pilyje – piktai atrėžė jis. Jo tėvas griovyje, pataisė tėvas Braunas, o aš kvailys nesupratau šito iš karto, kai man kažko užkliuvo tie riterio šarvai. Ar dar prisiminate, kaip atrodė toji salė? Kaip rūpestingai sutvarkyta ir išpošta. Du sukryžiuoti kovos kirviai kabėjo vienoje žydinio pusėje ir du sukryžiuoti kovos kirviai kitoje. Apvaluškotų skydas ant vienos sienos ir apvaluškotų skydas ant kitos o riterio šarvai sustingė sargybinis vienoje žydinio pusėje ir tuščia vieta kitoje. Niekas neįtikins manęs, kad žmogus, įrengęs visą salę pedantiškai, simetriškai, būtų padaręs tokią klaidą. Be abejonės ten stovėjo dar vienas šarvuotas riteris. Tai kur jis pasidėjo? Akimirka patėlėjęs, jis jau natūralesniu balsu kalbėjo toliau – Kai rimtai pagalvoji, žudikas buvo gerai susiplanavęs, kaip spręsti tokiais atvejais neišvengiamą problemą – atsikratyti lavono. Kūnas gali stovėti uždaruose šarvuose valandas, netgi dienas – tarnams vaikštant aplinkui, kol žudikui pasitaikys progą nakties priedangoje išnešti jį ir nuleisti į griovį net neprejus tilto. Ir kokia perspektyva? Kai lavonas suirs stovinčiame vandenyje, anksčiau ar vėliau jis pavirs tik tai greučiais 14 šimtmečio šarvuose. Visiškai natūralus radinys senos pasienio pilies griovyje. Maža vilties, kad kas nors užsimanytų ieškoti ko nors daugiau, bet jeigu ir imtųsi, tai turbūt ir viskas, ką te suprastų. Galėčiau kai ko patvirtinti savo mintis. Pamenate, šaukant per griovį, jūs pasakėte, kad dairausi retų augalų – Tai būtų gerai derančio augalo, jei atleisite už tokį samojį. Aš pamačiau dvi pėdas, taip giliai įsispaudusias kietame krante, kad net neabejojau, jog tas žmogus buvo labai sunkus arba nešiai kažką labai sunku. Beje, iš mažyčio nuotikio, įvykusio man bešokant per griovį, įžymiuoju gracingų katės stiliaus šuolių, išplaukė ir kitas moralas. Man susisuko galva – tarė Grenbis. Nors regis pradeda suprasti visą šitą košmarą, bet grįžkime prie jūsų ir katės stilio šuolio. Šiandieną pašte, pasakojo tėvas Braunas, man patvirtino baroneto vakar pasakytų žodžius, kad už vakarys buvo atėjęs jau po uždarimo, taigi ne tik tai tą pačią dieną, kai mes atvažiavome, bet ir tuo pačiu metu. Ar jūs įsivaizduojate, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jo nebuvo kai atvykome į pilį, kad sugrįžo mudviem laukiant. Dėl tos priežasties ir turėjome taip ilgai laukti. Kai šitai supratau, mano mintyse iškilo vaizdas, kuris paaiškino viską. Nagi, nekantravo pašnekovas, kasgi tai buvo? 80 metų senis gali vaikščioti, tarė tėvas Braunas. Senis gali net ir daug vaikščioti, klaidžioti laukų takeliais, bet senas žmogus negali šokinėti jis būtų dar mažiau gracingas šokinėtojas negu aš. Taigi, jei baronetas grįžo mudvimą laukiant, jis turėjo įeiti į pilį taip pat kaip ir mudu, peršokdamas griūvį, nes tiltas nebuvo nuleistas. Būčiau linkęs manyti, kad jis pats sugadino tilto mechanizmą, kad užlaikytų neįprastus svečius. Galima spręsti iš to, kaip greitas tiltas buvo sutaisytas. Kai įsivaizdavau juodą, žilagalvę figūrą, it paukštį skrendančią per griovį, iš karto supratau, kad tai jaunas vyriškis, persirengęs seniu. Štai jums ir visa istorija. Vadinasi, jūs manote, lėtai ištarė Grenbis, kad tasai patrauklus jaunuolis nužudė tėvą, iš pradžių paslėpė lavoną šarvuose, paskui griovyje, užsimaskavo ir taip toliau. Visa tai atsitiko be maž taip, atsakė dvasininkas. Iš jų šeimos portretų galėjote įsitikinti, kokie visi panašūs. Jūs sakote, kad jis užsimaskavo. Juk tam tikra prasme, bet koksai apdaras, maskuoti jį. Senis maskavosi peruku, jaunuolis, svetimšališka barzdele. Kai jis nusiskuto ir ant trumpai nukirptos galvos užsimaukšlino peruką, tapo panašus į savo tėvą kaip du vandens lašai. Beliko tik šiek tiek pasigrimuoti. Dabar be abejo, suprantate, kodėl jis taip maloniai siūlė jums atvažiuoti čia automobiliu rytojaus dieną. Todėl, kad pats atvažiavo čia tą pačią naktį traukiniu. Atvažiavo pirmą jūsų, įvykdė nusikaltimą, užsimaskavo ir pasiruošė oficialiam pokalbiui. Aha, susimastė Grenbis, oficialiam pokalbiui. Žodžiu, jūs manote, kad senasis baronetas būtų kalbėjęs visiškai kitaip? Jis būtų trumpai drūtai pareiškęs mums, kad kapitonas negaus nei penso, tarė tėvas Braunas. Žmogžudystė, kad ir kaip neįprastai tai skamba, buvo vienintelis būdas sutrukdyti jam taip pasakyti. Bet aš norėčiau, kad jūs pripažintumėte šito žmogaus sumanumą. Jo planas vienu sykiu įsprendė kelias problemas. Anie rusai jį šantažavo dėl kažkokios piktadarybės, įtariu, kad dėl išdavystės karo metu. Jis vienu įpų pasporuko nuo jų, galimas daiktas pasiuntė juos į Rygą gaudyti savęs. Tačiau rafinočiausias triukas buvo sukurti teoriją pripažįstant sūnų paveldėtojų, bet ne žmogumi. Turbūt suprantate, kad tai užtikrino paveldimumą po mirties, bet kartu įsprendė tai, kas greitai būtų tapę didžiausia kliūtimi – Numatau keletą kliūčių, tarė Grembis, kurie iš jų turite galvoje. Juk jeigu sūnui netimama paveldėjimo teisiai, atrodo keista, kad tėvas ir sūnus nesusitinka. Mano manimu, belieka viena kliūtis, kuri šiuo metu kvaršina galvą džentelmenui. Po galais. Kaipgi tam seniai numirti? Aš žinau, kaip jam dėrėtų numirti, tarė Grembis – tėvas Braunas kiek sutriko ir nukreipė kalbą abstraktesnė kryptimi. Bet šitoje istorijoje esama ir kai ko daugiau, tarė jis, to, kas jį žavėjo, tarkim, teoriniu aspektu. Jis jautė beprotišką intelektualinį malonumą, vienos mens lūpomis pasakodamas, kaip kitas asmuo padarė nusikaltimą, kuris iš tiesų buvo padarytas. Štai šitai pavadinčiau pragarišką ironiją. Tai juokas, pasakojant savo paslaptis velniui. Gal galėčiau pasakyti jums tai, kas skambiais paradoksaliai, kartais didžiai malonu pačiame pragaro viduryje biloti tiesą. Ir dar tai biloti, kad kiekvienas suvoktų kitaip. Štai kodėl jam patiko groteskinė situacija – apsimesti kitu, o paskui nupiešti save juodai, taip, kaip yra iš tikrųjų. Štai kodėl mano seseryčia girdėjo jį juokiantis vieną paveikslų galerijoje. Grenbis krūptelėjo tarytum komštelėjimo sugražintas į tikrovę. Jūsų seseričia šūktelėjo jis. Juk motina panoro ją ištekinti už masgreivo, dėl turtų ir visuomeninės padėties jai neklystų. Taip, ramiai pritarė tėvas Braunas. Motina labai troško sėkmingai išleisti ją už vyro. Flambo paslaptis. Tai žmogžudystės, kuriuose vaidinau žmogžudžio vaidmenį, tarė tėvas Braunas, pastatydamas vyno taurę. Jam prieš akis ėmė slinkti raudoni nusikaltimų šešėliai. Tiesa, akimirką patėlėjęs rezumavo jis, kiti žmonės suvaidindavo žmogžudžio vaidmenį anksčiau už mane ir įgalindavo mane išvengti tiesioginės patirties. Būdavau tarsi dubleris, bet kurią akimirką pasirengęs išeiti į sceną visada įsijautęs į scenarijų, bent jau kruopščiai įstudijavę savo vaidmenį. To jau paaiškinsiu. Kai mėgindavo įsivaizduoti psichinę būseną nusikaltimo metu, visada jausdavau, kad pats galėčiau tai padaryti tik tokiomis, o ne kitokiomis psichologinėmis aplinkybėmis, nebūtinai tomis, kurios atrodo akivaizdžios. Tada jau aš žinodavau, kas tikrasis nusikaltelis – Ir ne visada tai būdavo tas žmogus, kuris įtartas. Sakysim, atrodė akivaizdu, kad revoliucingas poetas nužudė senąjį teisėją, kuriam revoliucionieriai buvo tartum raudonas kepeta jaučiui, bet revoliucingam poetui tai ne priežastis žmogžudystėj. Ne priežastis, jeigu pabandysite įsivaizduoti save revoliucingo poeto kailyje. Tad aš ir nusprendžiau juo pasijusti tapti pesimistu – anarchistinės revoliucijos šalininkų, ne reformų, o greičiau griovimo šalininkų. Stengiausiai atsikratyti sveiko proto ir konstruktyvaus mąstymo trupinių, kuriuos turėjau laimę išmokti arba paveldėti. Užtrenkiau ir užsidangščiau visus pastogės langelius, pro kuriuos klinda iš dangaus šviesa – Įsivaizdavau, kad mano protą apšviečia tik tai raudona šviesa iš apačiaus, liepsna, sprogdinanti uolas ir atveranti bedugnes. Bet netgi širpiausios ir beviltiškiausios vizijos nepadėjo man įsivaizduoti, kodėl jis turėtų pražudyti save, nužudydamas eilinį policininką vieną iš milijono beveidžių senų kvailių, kaip jis juos plūsdavo. Jis šito nedarytų, nors ir šlovina smurtą savo eilėmis. Jis šito nedarytų kaip tik dėl to, kad šlovina smurtą savo eilėmis. Žmogui, kuris save išreiškia eilėmis, nereikia išraiškos žodimų. Kiekvienas eilėraštis jam įvykis, jam norisi jų daugiau ir daugiau. Tada aš pagalvojau apie kitą pesimizmo atmainą, nesiekiančią sunaikinti pasaulį, o visiškai priklausomą nuo jo pagalvojau, kad jeigu ne Dievo malonė, pats galėjau tapti tokiu žmogumi, kuriam realusis pasaulis tik elektros lempočių spindesys, o už jo ir aplinkui absoliuti tamsa. Pasauliečių, gyvenančių tik tai šitam pasauliui ir netikinčių jokių kitų. Pasauliečių, tie norinčių išplėšti iš nežinios žemiško šlovės ir malonumų. Šitoks žmogus tikrai padarytų bet ką, jeigu kiltų pavojus visam jo pasauliui, nebeliktų vilties jį išsaugoti. Ne revoliucionierius, o respektabilus pilietis gali padaryti bet kokį nusikaltimą, gelbėdamas savo respektabilumą. Įsivaizduokite, ką reikšto demoskavimas įžymiam teisininkui, įsitrynusiam į aukštuomenės tarpą, to labiau ją iškilto aikštė nusikaltimas, kurio aukštuomenė iš tiesų netoleruoja valstybės išdavimas. Jeigu aš būčiau atsidūręs jo vietoje, jeigu mano mąstysena apsiribotų jo filosofija, vienas dievas te žino, ką būčiau galėjęs padaryti. Štai kur labai tinka nedidelį religijos dozį kai kam tai pasirodytų kraupoka, suabejojo Grandisonas Čeisas. Kai kam, rimtai tarė tėvas Braunas, be abejo pasirodytų kraupoka ir labdarybė ir kuklumas. Pavyzdžiui, mūsų draugui poetui, bet neketinu ginčytis. Aš tik tai stengiuosi atsakyti į jūsų klausimą dėl savo metodų. Jūsų tevinainiai suteikė man garbę, klausdami, kaip pavyko užkirsti kelią vienai kitai teisingumo klaidai. Kągi grįžęs pasakykite jiems, kad aš tai pasiekiu kraupumu, vis geriau negu mistika. Čeisas tebežiūrėjo į jį ir suraukęs kaktą mąstė. Jis buvo pakankamai protingas ir suvokė esmę, bet per daug pragmatiškai mąstantis, kad susižavėtų ją. Jam atrodė, kad tuo pat metu kalbasi su vienu žmogumi ir su šimtinė žmogžudžių. Kažkuo antgamtišku baugino tą menkutę figūrėlį, tūpčiojantį it gnomas prie mažos krosnelės. Net baisu pagalvoti, kad toje apvalioje galvoje sutelpa ištisas beprotysčių ir potencialių nusikaltimų pasaulis. Atrodė, kad beribėje juodoje erdvėje už tos galvos grūdasi gigantiškos tamsios figūros didžiųjų nusikaltelių dvasios, nedrįstančios peržengti įkaitusios krosnelės apšviečiamo magiško apskritimo, bet pasiruošusio sudraskyti savo valdovą į gabalus. Taip, ko gero tikrai kraupoka, pasakė Čeisas, ir gal tai negeriau už magiją, bet vienas dalykas aiškus, be abejo, jums buvo įdomu. Jis patėlėjo. Nežinau, ar galėtumėt tapti tikrų nusikaltelių, bet rašytojas turėtumėte būti puikus. Aš susiduriu tik su faktais, tarė tėvas Braunas. Tiesa, kartais sunkiau įsivaizduoti tikrus įvykius negu pramanytus. Ypač, jeigu tai pasaulinio masto nusikaltimai – tarė pašnekovas. Sunkiausia įsivaizduoti nedidelius, o smulkius nusikaltimus, atsakė tėvas Braunas. Ne visai supratau, ką turite galvoje, tarė Čeisas. Turiu galvoje banalius nusikaltimus, pavyzdžiui, brangenybių vagystės, tarė tėvas Braunas. Sakysim, smaragdų vėrinio, merų rubino arba dirbtinio auksinių žuvelių. Šitokiose bylose už vis sunkiausia suprimityvinti savo mąstyseną – aukštos klasės, užkėtėję šarlatanai, spekuliuojantis didelėmis idėjomis šitaip žemai nenusmunka. Buvau tikras, kad pranašas nepasisavino Rubino, o grafas auksinių žuvelių, bet toks žmogus kaip Banksas lengvai galėjo pasiglemšti smaragdus. Tiems pirmiesiems brangakmenis stiklo šukelį, bet gopšus ir ribotas žmogus jį pagrobs vien dėl kainos. Štai kodėl ir tenka suprimityvinti savo mąstyseną tai baisiai sunku, reikia tarytum fokusuoti, kaip objektyvui daiktas mažėja, ryškėja. Čia kartais padeda stebėjimai, jie lyg ir praskleidžia paslapties uždangą. Pavyzdžiui, žmogus, kuris giriasi demaskavęs šarlataną fokusininką ar kokią vargo pelę šundaktarį, paprastai būna ribotos mąstysenos. Jis keurai mato tuos valkatas ir sučiumpa už rankos meluojant. Drįstu pastebėti, jog kai kada tai nemaloni pareiga. Ta akimirka, kai supratau, kas yra ribotas protas, aš jau žinojau, kur jo ieškoti. Žmogus norėjęs demaskuoti pranašą ir buvo tas, kuris pavogė Rubiną. Žmogus tyčiojasis iš savo sesers psichinių keistumų buvo sučiuptas su smaragdais. Tokie žmonės paprastai nebeingi brangakmeniams, akmeniams Jie niekada neįstengtų pakilti iki paniekos tiems brangakmenėms kaip aukštesnės klasės šarlatanai. Ribotų mąstymo nusikaltėliai paprastai esti banalūs. Jie ir nusikaltėliai stampa per visišką banalumą. Tenka ilgokai pavarkti, kol pasijunti nusmukęs iki jų lygio. Kad taptum visiškai banalus, reikia nežmoniškai apkrauti į vaizduotę, trokšti kažkokio menknekio taip, lyg be jo nebūtų gyvenimo, bet tai įmanoma galima priartėti prie tokio mąstymo lygio. Iš pradžių įsivaizduoja, kad esi vaikas maližius, įsivaizduoja, kad tiesiog niešti nagus, nudžiauti iš saldumynų parduotuvės labiausiai iš tai tą. Paskui atėmė iš jo geismo vaikišką poetiškumą, užgesini pasakišką cukrainį švitėjimą, įsivaizduoja esas pasaulio žinovas ir saldumynų kaino specialistas – nustatinėjai savo mąstymą, tartum fotoaparato ryškumą, formuojasi kontūras, ima ryškėti ir štai netikėtai įvyko. Jis kalbėjo kaip žmogus, regintis nuostabę viziją. Grandisonas Čeisas prisimerkęs tebe žiūrėjo į jį ir patikliai ir susidomėjęs. Nereikėtų nutilėti, kad po rūščiais rauktais jo antakiais akimirką švystelėjo lyg ir nerimas. Atrodė, kad jis dar apimta šoko, kurį sukėlė kunigo keistas prisipažinimas iš pat pradžių. Šitaip perkūnija nutoldama dar paskutinį kartą suverpina kambarį. Mintise jis tvirtino savo, kad tai klaida, tik laikinas proto užtemimas, kad tėvas Braunas negalėjo būti baisų žmogžudys, kaip jam pasirodė tą stulbinančią ir gluminančią akimirką. Tačiau ar visi namie šitam žmogui, taip ramiai pasakojančiam apie žmogžudžius ir žmogžudystės, gal vis dėlto dvasininkas truputį kuoktelėjas? O ar jums netrodo, tiesiai paklausė jis, kad tokia nuostata pastangos pasijusti nusikaltelio kailyje gali virsti per dideliu pakantumu nusikaltimui. Tėvas Braunas atsitijęs ir atsakė pabrėžtinai aiškiai – Manau, kad poveikis priešingas. Taip ir sprendžia visa laiko ir nuodėmės problema. Tada atgailauja iš anksto. Įsiviešpatavo tyla. Amerikietį žiūrėjo į aukštą ir statų stogą dengiantį pusę kiemelio, šeimininkas sėdėjo nejudėdamas ir netitraukė akių naugnies, dvasininko balsas dabar atrodė sklindas iš pažemės ir gerokai nutolės. Yra du būdai išvengti blogių, kalbėjo jis, ir skirtumas tarp jų turbūt didžiausia praraja žmogaus sąmonėje. Vieniems blogis kelia siaubą, nes yra taip toli, kitiems nes taip arti. Ne viena dorybė ir ne viena įda nėra tiek nutolusios viena nuo kitos, kaip šios dvi siaubo rūšys. Abu pašnekovai tylėjo ir kuningas kalbėjo toliau, mesdama žodžius it ištirpdyto švino gumulus – jūs laikote nusikaltimą siaubingu, nes pats niekada neįstengtumėte jo padaryti. Aš laikau jį siaubingu, nes įsivaizduoju, kaip jį padaryčiau. Jums jis atrodo tartum Vezuvijaus įsiveržimas, bet ne Vezuvijaus įsiveržimas nebūtų toks baisus, kaip gaisras šituose namuose. Jeigu staiga tarp mūsų pasirodytų nusikaltelis, Jeigu staiga tarp mūsų pasirodytų nusikaltelis, nusišypsojo Čiaisas, jūs turbūt būtumėte itin nuolaidus jam. Pirmiausiai prisipažintumėte, jog ir pats esate nusikaltęs ir paaiškintumėte, kaip stebėtinai natūraliai jis pasielgė iškraustydamas tėvo kišenės ar perpjaudamas gerklę motinai. Atvirai šnekant, man tai atrodo nepraktiška. Nemanau, kad nors vienas nusikaltelis nuo šito pasitaisytų. Neįtin sunku teorizuoti ir narplioti hipotetinius nusikaltimus, bet mes visi suprantame, jog toks kalbėjimas tik tušti plepalai. Kai sėdime čia, jaukiame ir patogiame mesie diuroko name, kai žinome, jog esame padorus ir taip toliau, galime teatrališkai šiurpinti šnekomis apie vagis bei žmogžudžius ir apie jų sielų paslaptis. Bet žmonės, kurie iš tiesų turi kovoti su vagimis ir žmogžudžiais, kovoja visiškai kitokiomis priemonėmis. Mes saugiai sėdime prie krosnelės ir žinome, kad mūsų namas nedega. Mes žinome, kad tarp mūsų nėra nusikaltelių. Mesija Diurokas, kuris ką tik buvo paminėtas, lėtai atsistojo priešais krosnelę. Gigantiškas jo šešėlis rodos uždengia viską – Net nakties tamsuma aplinkų jį tarsi dar patamsėjo. Tarp mūsų yra nusikaltelis, tarė jis. Tai aš, flambo, abiejų pusrutulių policija vis dar tebe ieško manęs. Amerikietis poksojo į jį pastėrusiomis blizgančiomis akimis, atrodė, kad jis nebegali nei pakrutėti, nei prasižiauti. Mano žodžiuose nėra nei mistikos, nei metaforų, nei svetimų kalčių prisijėmimo, kalbėjo flambo. 20 metų aš vogiau štai šitomis rankomis, sprukdavau nuo policijos štai šitomis kojomis. Tikiuosi, jūs sutiksite, jog tai praktinė veikla. Tikiuosi sutiksite, jog mano teisėjai bei persekiotojai iš tiesų turėjo kovoti su tikru nusikalteliu. Gal manote, aš nežinau, kaip jie tai smerkė, kiek aš girdėjau teisingųjų pamokslų ir kiek mačiau dorovingųjų pamokslų panieko žvilgsnių, kiek išklausiau pamokomų ir aukšto stiliaus paskaitų, kiek buvau gėdintas, kaip galima šitaip žemai nupulti. Gal man neporinta, kad padorų žmogus net ir sapne nenusiristų į tokią nuodėmės bedugnę, jūs manote tie tauškalai paveikiai, aš mirdavau juokais, tik draugas man pasakė, kad žino, kodėl aš vagiu. Nuo tos dienos nebevaugiau. Tėvas Braunas pakėlė ranką, lyg protestuodamas. Grandisonas Čeisas giliai giliai iškvėpiai net švilptelėjo. Aš pasakiau jums tiesą, užbaigė flambo, galite atiduoti mane policijai. Akimirką viešpatavo gūdi tyla. Iš tolo buvo girdėti, kaip aukštame tamsiame name Dunksančiame viršum jų krikštauja flambo vaikai ir tvarte kriuksi čiapsi didelis pilkos keulys. Paskui tylą nutraukia aukštas, iš nuoskaudos virpantis balsas. Čeiso žodžiai būtų pasirodę keisti, nepažįstančiam amerikiečių jautrumo ir nesuvokiančiam, koks jis artimas ispanų riteriškumui. Mesie diurokai, tarė Čeisas gana šaltai, – Mudu drįstu tikėtis nebe pirmą dieną draugaujame ir man labai skaudu, kad pagalvojote, jog galėčiau padaryti tokią niekšybę. Aš naudojausi jūsų vaišingumu, jūsų šeimos draugiškumu, tad nejau galėčiau tai pasielgti tik tai dėl to, kad laisva valia patikėjote man keletą savo biografijos nuotrupų, bet to jūs užstojate draugą, Nesere, net neįsivaizduoju, kad džentelmenas tokiomis aplinkybėmis galėtų užduoti kitą džentelmeną. Velniai rautų geriau jau tapti profesionalių skundikų ir pardavinėti žmonių kraują už pinigus. Bet šitokiu atveju, ar jūs galėtumėte įsivaizduoti šitokį judą? Galėčiau pabandyti, atsakė tėvas Braunas. Iš rinkinio skandalingas įvykis su tėvu Braunu – Skandalingas įvykis su tėvu Braunu. Pasakojant tėvų Brauno nuotykius, būtų nesažininga nutilėti, kad vieną kartą jis įsivėlė visai skandalingą istoriją. Dar šiandien kai kurie žmonės, gal net ir iš parapiečių, mano, jog ta istorija pakenkė jo reputacijai. Kai kam atrodo, kad tėvo Brauno romantiškas polikis ir atlaidumas žmogiškoms silpnybėms paskatino jį pasielgti neįprastai ir kiek neatsakingai. Pats įvykis gana paprastas, turbūt tuo paprastumu jis ir stebina. Trojų žūti nulėmė Elena, o ši skandalinga istorija įvyko dėl Hipatijos Potter grožio. Amerikiečiai turi ypatingą talentą, europiečių ne visada įvertinama, kurti populiarumą iš apačiaus, taip sakant, visuomenės iniciatyva. Kaip ir visi geri dalykai, šitokia praktika turi patrauklių bruožų. Pavyzdžiui, kaip yra pastebėjęs misteris Velsas ir kiti, žmogus gali tapti įžymybę neturėdamas oficialaus posto. Labai graži arba talentinga mergina vaidina nekarūnuotos karalienės vaidmenį, netgi jeigu ji nekino žvaigždėjai ir nepozavo Čarlso Gibsono iliustracijoms. Tarp gražuolių, turėjusi laimę, ar nelaimę, tapti visuomenės žavėjimuose objektu buvo hipatija hard. Iš pradinės stadijos, kai vietiniai laikrašiai žarsto neskoningus komplimentus aukštuomenės kronikos skiltyse, ji jau buvo pakilusiai tokią poziciją, kai ima prašyti interviu tikri žurnalistai. Žavingai šipsodamasi, Jį pausringaudavo apie karą ir taiką, apie patriotizmą ir sausą įstatymą, apie evoliuciją ir Bibliją. Nė viena iš tų temų tiesiogiai tarsi nesisėjo su jos populiarumo pagrindais, bet tiesą sakant, sunku būtų buvę ir nusakyti, ko rėmėsi tas populiarumas. Grožis ir tėvų milijonai šitoje šalyje netoks jau retas derinys, bet jį sugebėjo patraukti klajojantį spaudo žvilgsnį dar kažkuo kitu. Beveik ne vienas gerbėjas nebuvo matęs jos ir net neturėjo vilties pamatyti, turbūt ne vienas negalėjo tikėtis pasinaudosias ir jos tėvo turtais. Tiesiog jie gaubė romantišką legendą, šiuolaikinis mitologijos pakaitalas – ta legenda vėliau nustelbė kita įmantresnį ir pikantiškesnį, sumaišiusi su purvais, bent taip manė daugelis, tėvo Brauno ir ne tik jo reputacija.